խիզախ հետախույզ, օրինակելի սպա, ջրականի զորամասի շտաբի պետ, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Արթուր Դավիթ Հակոբյանն այն քաջորդիններից է, ով ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին։ Ալթուրը ծնվել է 1983 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղում։ Արդեն դպրոցական տարիներին Արթուրի մոտ նկատելի էր սերը ուսման եւ սպորտի հանդեպ։ Նպատակին հասնելու գործում աշխատասիրությունն ու համառությունը։ Սիրում էր բոլոր առարկաներն ու հեշտ յուրացնում էր դրանք, բայց առավելապես փայլում էր հնրահաշիվ առարկայից։ 9 տարեկանից զբաղվել է ազատ ոճի ըմբշամարտով։ Մասնակցել հանրապետական եւ միջազգային մրցաշարերի, գրավել առաջնակարգ տեղեր։ Նույնիսկ եղել է դեպք, որ ըմբշամարտի մրցումների ժամանակ Արթուրը գոտեմարտի է դուրս եկել կոտրված ձեռքով։ Եվ միայն մրցաշարի ավարտից հետո է հայրն իմացել դրա մասին։ Արթուր Հակոբյանն ուզում էր իրեն ամբողջությամբ նվիրել սպորտին։ Ընդունվել Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ինստիտուտ բայց նրա հայրը, Արցախյան առաջին ազատամարտի վետերան, Փրկարար ծառայության փոխգնդապետ Դավիթ Հակոբյանը որպես հայրենիքի զինվոր էր նրան դաստիարակել։ Ամեն արցում ինքը սիրում էր լինել առաջինը։ Անկախ նրանից ինչ ուզում լիներ, ինքը պետք է լիներ առաջինը։ Չկար մի բան, որ մտքին դներ ու չհասցներ։ Դե ինքը անընդհատ եղել էր շարժունակ շարժունակության հետ միասին դեսանում, ասենք, հետախուզության գնալը, գալը, անցնելը, հետ թիկունք անցնել, գալ, դրանք իր մոտ արդեն աս իրեն արդեն լրիվ ուղությունը տվեց դրան։ Արդեն իր մոտ դարավ այդ ինչ որ հոբիի նման մի բան։ Պատերազմի ժամանակ մենք ամեն օր մեր խոսակցությունը տևել է մի քանի վարդյան։ Հենց զանգում էր, ձենը լսում էր, լավ Արթուրն ընդունվեց Ռուսաստանի Դաշնության Ռեազան քաղաքի օթադեսանտային ռազմական ինստիտուտ։ Այնտեղ էլ աչքի է ընկել իր նպատակասլացությամբ եւ արդեն առաջին կուրսում ուսանելու ընթացքում մարտեր առանց կանոնների մարզաձևում դարձել չեմպիոն եւ ընդգրկվել ինստիտուտի հավաքականում։ Նա արժանացել է Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի վարպետի եւ Մոսկվայի մարզի ուժային կառույցների մրցաշարերի չեմպիոնի կոչմանը։ Դարձել աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Ռեազան քաղաքի սպորտ կոմիտեի պատվավոր ներկայացուցիչ։ Արթուրը ապարգևատրվել է Ռիազանի մարզպետի, քաղաքապետի, ինստիտուտի ղեկավարության պատվոգրերով, շնորհակալագրերով։ 2006 թվականին Արթուր Հակոբյանը վերադարձավ Հայաստան եւ ծառայության անցավ Արցախի պաշտպանության բանակում որպես հետախուզական գումարտակի դասակի հրամանատար։ Ծառայակից ընկերների վկայությամբ նա Հայաստանում կամ Արցախում ծառայելու ընտրության հնարավորություն ուներ, բայց Արթուրն առանց վարանելու ընտրել էր Արցախը։ Ասել էր. «Այնտեղ է իր տեղը, պիտի գնար Արցախ»։ Մարտական գործողությունները իրականացնում համաձայն ստեղծված պլանի ու կատարվում այնպես, ոնց որ կարգն է։ Երկու տարի ծառայելուց հետո Արթուր Հակոբյանին շնորվեց կապիտանի կոչում եւ նա նշանակվեց հետախուզական վաշտի հրամանատար։ 2017 թվականին Արթուր Հակոբյանն ընդունվեց Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան համազորային ռազմական ակադեմիա եւ այն գերազանցությամբ ավարտելուց հետո վերադարձավ Արցախ։ 2019 թվականին Արթուր Հակոբյանը նշանակվեց Արցախի Հանրապետության Մարտունու Էնզորամասի հրամանատարի մարտական գծով տեղակալ։ Արթուր Հակոբյանը սիրում էր Արցախը ու հոգով եւ սրտով նվիրված էր նրան, իսկ փոխգնդապետի կյանքի կարգախոսը պայքարելն ու հաղթելն էր։ ստերինը, որը եկել է սա կանգնած է, սա թող է փախել են տանգերը բանը, լրիվ խփած է, թող է փախել են ուտերից։ Պատերազմի օրերին զինվորների հետ վերաբերվում էր որպես ընկերոջ։ Ռազմական գործողությունների մասնակից Հակոբ Զաքարյանն է դա վերահաստատում։ Իմ համար մեծ պատիվ է, որ ես հենց այդ ժամանակ իր կողքն էի ու ինքը ինձ վստահում էր այդ ամեն ինչը ինձ մեր մնացած ընկերներին ովքեր որ այնտեղ էին ու մենք իրանով ուժ էինք ստանում ու կարող էինք այդ ուժը փոխանցեինք մնացած ամենաարագ կողմնորոշվող մարդկանցից մեկը այդ ընթացքում խոճապ երևի մի րոպե չէ ինքը չէր թողում ծիծաղով ասում է տես սկսա այ որ ասում է այ էս հիմա պետք է անենք մենք ու մենք պետք է անենք ու մենք անում ենք գիտեի որ շտաբետը ասեն գտնվում է լրիվ աչքերում, եկե, բայց ձենը գալիս է լրիվ ձախից։ Եկե կապ է տալի, իմանում էի որ ինքն դեղից արդեն սախ դիրքերը վռալով, չգիտեմ, սենց հասել է անդեմ։ Հետ գալուց մեքենայի մեջ, ասենք զոհ էր լինում, վիրավոր էր բերում։ Ջրականի զորամասի շտաբի պետը զգում էր պատերազմի վտանգը ու զինվորներին նախապատրաստում էր դրան։ Հենց ջրականում էլ Արթուր Հակոբյանը մասնակցեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, ստանցնելով մարտական ամենածանր ուղղության պաշտպանությունը։ Ոգով անհաղթ հրամանատարը խիզախ հետախույզ էր։ Փողգնդապետը պատերազմի ընթացքում մշակել եւ առաջնագծում ղեկավարել է մարտական գործողությունները կազմակերպել վիրավորների տարհանումը մարտի դաշտից։ Լալայլագից աջ ասֆալտի ցախ կոմը կուտակուն կանդ է։ Ծառայեկիցների խոսքով զինվորին մարտական գործողության ուղարկելուց առաջ փոխգնդապետն անձամբ էր հետախուզում տարածքը։ Զորամասի շտաբը եւ առհասարակ զորամասը, եթե արդեն իսկ վստահված էր իրան ղեկավարելու, նա այդ ղեկավարում էր անթերի ուժեղ ղեկավարում էր իր շտաբը, իր ստորաբաժանման հրամանատարներին։ Ուրախանում էր, երբ որ հակառակորդի մեծ խոցում էինք իրականացնում։ Արթուրի համար անընդունելի էր հայրենիքի փրկության գործում անտարբեր լինելը, որևէտև նա առաջին հերթին հայրենիքի անձնուրաց մարդիկ էր։ Արթուրը միշտ աշխատում էր առաջինը լինել, ձգտում էր ամենուրեք առաջնորդել բոլորին, Հրամանատարի աննկուն ոգին եւ հաղթական ժպիտը միշտ քաջալերում էր զինվորներին։ Զորքի մեջ 1 րոպե անգամ խոճապ չեր լինում, պատմում է մարտական ընկեր Մանուկ Բաբայանը։ Իր ծառայությունը անցել է Արցախում, սիրում էր Արցախը, հոգով սրտով նվիրված էր եւ ինքը իրան մի վարքյան չի ափսոսացել Արցախի համար։ Ընտանիք եւ հայրենիք երկու սրբություն ուներ հերոս հրամանատարը իր 6-ամյա որդուն Դավիթին հենց այդ գաղափարով էր դաստիարակել փոքրոց հայրենասիրական երգեր սովորեցրել։ Ամեն շաբաթ իրակյոր երբեկելը հեր ու տղա միայն հայրենասիրական երգեր Հոկտեմբերի 4-ի գիշերը Արթուր Հակոբյանը վերջին անգամ խոսել էր որդու հետ։ Հոկտեմբերի 5-ին Տշնամին ներխուժեց գնդի թիկունք, Հերոս հրամանատարը նետվեց առաջ եւ քաջաբար զոհվեց ճշնամու դիվերսիոն խմբերին չեզոքացնելիս։ Հարազատները չէին հավատում, որ Արթուրը զոհվել էր։ Ամիսներ շարունակ Արթուր Հակոբյանն անհայտ կորած էր համարվել եւ միայն նրա զոհվելուց մոտ 7 ամիս հետո ԴՆԹ-ի նույնականացումով հաստատվեց նրա մահը։ Ինչպես ասվեց հրամանատարին նվիրված հիշատակի խոսքում, կարծես նախախնամությամբ նա վերջինը տուն դարձավ իսկական հրամանատարի պես։ Նա ուղարկեց իր փարապան զինվորներին, ինքը մնաց վերջում, ինչպես վայել է երթվյալ հրամանատարին։ Արթուրի ծնողները, հարազատները, կինն ու միակ որդին այսօր ապրում են վերհիշելով հերոս մարտիկին օրինակել է ամուսնուն եւ որդուն, հոգատար ծնողին։ Հոր Դավիթի միակ ցանկությունն այն է, որ պատկան մարմինները վերագնահատեն պատերազմում որդու ներդրումը եւ որպես փոփանք Արթուր Հակոբյանի շնորհեն ազգային հերոսի կոչում։ Արթուր Հակոբյանին հուղարկավորել են Գառնիի ազատամարտիկների Պանթեոնում միշտ ներկա հաղորդումներ եթերում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։